بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في يميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Dragi braći i salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja sumnje da je najveća odnosno da je najveći nimet i najveća blagodat uput. Allah subhanahu wa ta'ala kome hoće dobro i hvala što hoće uputi dakle učini njegova prsa širokim prihvatanjem istine. Samo čovjek koji žele da krene putem uputi i traga za istinu. I mi svakodnevno molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da idemo putem, da idemo putem istini, da smo na uputi, da nam Allah podari svoju milost. Međutim, suprotno svega toga, postoji gaflet, nema zavoda, krivi put. Iako je čovjek dužan dnevno 17 puta obavezno, dakle, fažno 17 puta, da zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala da zamoli Allah subhanahu wa ta'ala da ga obuđen pravi put pa kaže ihdina siratan mustaqim. Međutim, Allah poslanik sallallahu sallam govori o jednom drugom stanju ljudi koji nikada upute ne dođu. Bez obzira što klanjaju, bez obzira što postoji, bez obzira što odu na hanšu bez obzira što non stop zikri, što non stop učite dove. Jer Allah poslanik sa sam kaže Inna Allahe la živu du'a'a min qalbi gafirin lahim. Allah subhanahu wa ta'ala se neće dazvati na dovu nemarnog srca i onoga koji je ne haji. Nije samo ne tražiti. Podneseš Bogu za posao i kažeš šta briga će dati da ima socijala. Nije dovoljno čovjek mora uložiti maksimalan tu, neka ode na bilo na razgovor sa službom koji je predstavi kao jednom pozitivnom, produktivnom strujom društvu, pojedincem, društvom, skupinom i tako dalje, kaže ja sam, ja sam, ja sam, ja imam te mogućnosti, ja imam tu i tu školu završeno, imam toliko kurseva, imam toliko dakle, specializacije ili iskustva, što je priznat najbolje, da se priznat najbolje stranu i onda da je ima namjeru, namjeru da jel, radi u poslu kojim se ponudi uputem putem Međutim, Naflet jer nema kvari dom. I su veliki broj ljudi, da su veliko broj ljudi biva u skaća. I vidite ih, vidite onaki kakvi jesu. Ja općenito talim, dakle, gdje su prošlim javim, osjećam se muslimanima. Jer ljudi počesto postavljaju pitanje pa kažu, dovio sam i recimo taj kao sam non stop davet i non stop govorim i tako dakle, Međutim, nije nikad taj I on čovjek za sebi kaže. Koliko da se trudim, ne osjećam slast i Već Međutim, te prepreke, njih ima mnogo. U prvom redu tu spada slabost poznaje. Savršenstvo ne može niko postići. Ne postoje niko savršen osim koga. Vlast pametna. Međutim, čovjek treba da žudi ka savršenstvu, da uposluži svoju ličnost. Problem spoznaje, odnosno slabost spoznaje jeste spoznaje istine i razlikovanje istine od neistine i zatim davanje prednosti istini nad neistinom. Jer ima ljudi koji znaju istinu, ali ne znaju prednosti, nego se ušuti. Dođu do pola puta, ali ne osjeti dovoljno da imaju snage da nastavi do kraja cilja. Ne mogu da nastave. Allah poslanik se Allah sallam govori Allahumma seluke azimeta la hrušt. Gospodar, ja te molim za ustrajnost na, na istini, na pravom putu. Ja te Allah poslanik sallallahu alaihi sallam dovio i molio gospodara subhanahu wa ta'ala za uputu i učušenje na njegove vjeri pa kaže Allahumme, ja mu kalib al-qulubi wa al-absar, tebi kalbi ala, dinik Allah, ti koji izotrećeš vidove i srca, raspimo moje srce u tvojoj vjeri. I ako je poslanik se Allah ali se ne molio, pa da kako smo mi položaj, kako mi treba da molimo Allah subhanahu wa ta'ala. I ako Allah poslanik se Allah se bojao da ne bude okrenut, jer Allah poslanik se Allah ali se žudio da budu ljudi oko njega upućeni. Žudio je. Žudio je za, za kim? Svojim narodom. Želio je da da i krenu njegovim putem, tako? Želio poslanik se Allah i sada. Ali onda Allah subhanahu wa ta'ala presita svaku mogućnost. Oni da dakle ti koji ne žele uputu, zato što ti želiš to, pa je moj Allah subhanahu wa ta'ala koji je od kafiru. Dakle, nema pogodbe sa nevjenicima. I kao što su jevreji govorili, vjerovat ćemo jedan dio dana, do podne, pa ćemo posle podne vratiti našoj vjeri, ne bi on vidio kako mi slijedio njihov vjer, pa ne bi oni slijedio našoj. Iako jedni drugi, dakle je vjerni kršćan jedni drugi, mi smo ostali vjernicima. Osim danas što imaju Papa, Pavle drugi, on je dao poštanicu, samo da znam za koga. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَكَيْفَ تَصُلُ عَلَى مَا لَمْ تُحِدْ بِهِ خُبْرًا Kako ćeš, šta? Biti sadborili nad onim o čem nemaš znanje. Ovo je hidr rekao Musa a.s. Jer Musa a.s. Dakle, treba da posjeduje šta? Spoznaje. Znanje. A nije ga imao. Jer je se zareko i rekao na svijetu ne postoje niko učeniji od mene. Koga Allah subhanahu wa ta'ala iskušao, E što mislite danas koliko našim društvenim koji kažu ja sam najučeniji, nema niko učeniji od mene. Bola ne bio da znaš koliki ti žali, da znaš koliko ne znaš, da znaš koliko ima toga što mogu da saznaš, a nikad nećeš da puta do, do kraja, onda čovjek, što više čovjek uči, sve više spoznaje da ne zna. Što više uči, spoznaje koliko je, dakle, nauka mora. Međutim, pojedinci zapečati i kažu, ne, mene ne može niko učiti jer. Nijedan šeji na svijetu ne postoji, to mene može učiti Hvala, Hvala, Mašala docent, doktor, akademik, profesor, on, maša Allah, ste Rahman, sve po suznanju vječu, jer dvije godine kursa u Jordanu, u Medini, tako, i mnogi njemu sliši. I onda dođi i kaže, ja sam najče. nam, počne od čovjeka. Općenito muslimani danas plivaju u neznanju. I nije čudno što se muslimana pripisuje uvijek ono, dakle, zatutama, glupost i tako dalje. Postoje opravda, opravdanje, svi to privat, to učena nacija i tako dalje, tako dalje, ali postoji opravda na svojim slučajevima kada ljudi ne žali. Jer što vi mislite kako je moguće doći u društvu do određenog položaja, ako se neće naša generacija žrtvovati, i generacija onih koji su rođeni od 40. 45. 50. pa do recimo 70. ili 65. je najviše fasovala. Generacija koju je mozak ispravna. Danas sam zvao se Hađio, koji tako ima 50 godina, on kaže, moja generacija puno fasovala. Ali mojte, kaže, Hađio ne bili zlo da vi fasujete. Umom, kaže, gledam kad sam imao godina ako ti, nisi smio zamisliti da pričaš o islamu. Ja, ja, nisi smio pričati o islamu. A neka mol da praktikuješ islam heroinno. Da vi staj ne radi, Allahu akbar, Allahu akbar. Ko? Nema te više alina. Uklani noć te pojedi. Prije bilo to poznato, noć te pojedi. Samo ga ne samo preko noć. Bilo to uopće poznato. A neka mol da pustiš bradu. A neka mol da se žena pokrije znate Bogu i on sad 55 izabrano. A nekamo, jako što što. Zamislite sad recimo jedan recimo skup koji se organizuje na Imanu, pa se organizuje na Agoničkom mjezu, pa se organizuje što ja znam, na Vlašku pa se organizuje u veliku, Klasičnom Ortodoksku smijeta i tako dalje. Zamislite na te skupove. Zamislite te skupove recimo 68. kad su bile velike demonstracije kada je tim Titna vojska ušla. Dakle, treba iskoristiti ovu slobodu i danas nikome nije zabranjeno da ide u školu, i nikom nije zabranjeno u školi da završi fakultet, da završi magistra, da doktorira i šala tamo. Nikom nije spriječan. A treba možda maksimalno. Onomad je bilo šta? Musliman, to će kodati jedna fraza, kaže musliman kupio dva vola i rekao djeti postao smo rata i četvrtu ne trebaš više, hajde vam, imam puno njivi. Dok je vlah prodao volove, a školu vodi dijete. I onda kad pogledate, recimo, procentualnost u vojsci, procentualnost u vojsci, koliko je bilo generala, koliko je bilo, recimo, ova, kako se zove, neizvišeni svijet, svijet njihovi činova, dakle, visoki činovnika u vojsci, u općini, u, u vladi, u policiji normalno, dakle, sve vladajuće strukture, u svim vrstama ministarstava. da ono. se nikad ne zabrojati čas Branko, onaj, Andrija i Branko Mambu. Što nije bio Ahmed Đuranović, nije Volbocrk. Što? Pa nije vamo kupio sto cuki, ja ne to hranči, kaže. Sada što hoće reći? Dakle, muslimani non stop gure se kroz neki džep. I ponose s onim što imaju, a u stvari nema ništa. I vidite što je svedena Bosna. Neka je bila Dalmacija naša, Sanđak je bio, dakle, po bosanskim bilavetom, danas nema više Sanđaka, nema više Dalmacije, sad šta, Kranica nam je neđe kod poziciju Čuprije, eno gore, dakle, Brmić hoće da metnu. E, Krs, na krst, onaj, eto vam tu granici dok prijete vam iz aerodroma, odmah onaj, čirilica na autu piše, milicija, dobro, policija piše. Ali pazite nešto, mi toga nismo svjesni. Jer sljedeći napad na muslimane koji se sprema, pitan ga, šta mislite, hoće ništa vas napad muslimana, a puno muslimanu dva put ko što prije, da bi se samo se hvala za ovu imaju oni koji su bili poput takve, takve primjera. Zatim, ljudi obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala radi određenih koristi. Pa kaže, ja ako krenem pravim putem, krenem pravim putem, privatni se islama, ja ću izgubiti posao, ja li ljudi više neće cijeniti, ja ne mogu zadržati dakle, svoju, nazivu. svoju i on žrtvuje vjeru zašto? Za komad hljeba, jer može reći traži iz kuhar. I žrtvuje je za određenu strast. Allah subhanahu wa ta'ala kaže je nas meni Abdullah i harf Ima ljudi koji Allah obožavaju nešto na jednom slovu. Dakle, ako ga pogodi kako dobro, on sad sreća. Ali pogledaš u sibe, ne može se staviti. Ne može da podnese, ne može da podnese gubitak na dunjalu. Čovjek svaki da borba na dnjavku traje, eto recimo 50 godina, kad čovjek shvati i do kraja života. Da li moguće da čovjek i 50 godina, dakle, žrtvi je vjeru, žrtve ahiret, vječni normalno ahiret, za nešto ne znam. I drugi primjer. Čovjek radi u firmu 40 godina, ili 45 godina. Dadno mu penziju i on živi još četiri godine. ste u penziju. Plaćao sam mu doprinos 45 godina. Ogulili ga, ogulili ga kako su god Fizički psihički, non stop mu direktor. I kvi mogu biti ta direktor. Gulili ga. I on je gradio, gradio, gradio. Šta mislite koji je gradio u Njemačku i i Koji je gradio? Božnja bolšenim izdrama, priča ko šta hoće. Šta radiš? Kaže, ja sam pomagač švagera. U kojem smislu? Kaže, on kad razpira ono što stane lopatom kod da. Vlame te prava I Koji posao? Jer se time diči. Nikad nije razmišljati šta. Nam bude onaj koji će doći gospodin sa fitiljem, na limuzinu službeno i reći, on će imao postojiti se, ovako Đuro pjeva hajmo. Ne, ne, bilo suprotno. Pjeva razvivo Mohamed Hasan Husein, Islamu i šta ja znam, i tako da. Druga prepreka, sposobnost da se ponese odgovornost na tom putu. Šta to znači? Ima ljudi koji sebe promovišu u društvu za ono što nisu sposobni. Gura se. I gdje nije mjesto gura se. Evo je jedan banalan primjer. primjer. Dođete u džamiju, ima ljudi koji znaju čitav Kurana. I uleti tam neki dedo, koji nije pojma razlika šta je ha i ha i ha, ni zna ajn, ni gajn, ni qaf, ni, ni kef, nikako, nikakvi razlike možda napravi. ovo ovaj je hafiz, čovjek, njegov moral, učen, nosilac Allahovi smata knjigi, i on stoji za njega i mora trpiti da se preznaje što njega sluša. Da ne govori, da ne govori o većim nekim stupnjima. Da ne govori o nekim o hladnim sinovima koji se guraju na direktorske fatelje, na vladajuću strukturu. Na strani postoje oni koji mogu da ponese. Zašto? Jer njegovo srce je osobno. Nije srce, srce uputi, nije upućeno, shvati, ne kaže, ja nisam za to, ja sam samo, ja sam sposoban, ja nisam. Jer Allah poslani sa Allah kaže Rahma Allah nam na arafe kad redan Allah sa kajne radite. Neka Allah je čovjek koji zna svoje mogućnosti kod kutom. On kaže ja sam sposob da u stvar. A nisam zato. Ja evo lično. Nikad ne mogu biti hođa naroda. Ti mogu biti direktor. Ne mogu. I što je u je problem da ti kažeš ja volim da ima neko koji će džet koji će nas ja ima ljudi koji znaju što nije tako. Ja. Jasno. Uglavnom to se dešava najviše u mahalama, gradskim mahalama i na selima. Mutevelija, najgore, u nas Mutevelija ima ukazan, ja sam ti pričao, njemu, ima ukazan za Rahim. Mutevelija bio, u seluski. Ja kažem, ja sam bio 107 kuća u selu. Koliko iz 107 kuća nimo pamet kaže, halo Huso, Huso bilo je, Huso, ne možeš vidjeti Mutevelija, Mutevelija možda bio tvoj pokonč. <laughs> A Huso da se imao kazan i on je bio Mutevelija, dakle on se brinuo za vjerska pitanja u selu. <laughs> Pa da ima hoću da izgradnja eh, džamije, šta ja znam, 72 glavno za islam. Subhanova, dakle, koja je zapašenost? Zašto? Tvoj sredotvornost nema ni islamca. Treći, zamist dakle, i oholost. Allah poslanik sa Allah sallam potepsirio, dakle, potumačio je zavist i oholost općenito, da je to zanemarivanje istine i podaništavanje ljudi. Suprotno od toga je skrušenost, dakle, staloženost, smirenost, da čovjek prihvati istinu od bilo koga ne bude. Ahmed ibn Rahman Allah ta'ala učavaju ovdje kod Sufjana nešto. Suke je ovo vremena nisu Sufjan današnji. Ali došao kod suke na njihove dresove, kada je bilo pitan zašto ti kod punjene dresove? Kaže da se malo srce smekša. A što znači da ono što je saznao od istini, prihvatila. Istina se prihvatila, no makar došla je od koga? Iblisa. Kad došla od Iblisa, istina se prihvatila. Šta se hadis od Hureyre je ili došao i kao, i je neki puta, to u treći put kaže, pusti me, ja nešto naučiti, što proučim, nam to zato moći i onda kaže, Allah, la ilaha, ima na sam, sam kaže, dođe što sam On Onda ovaj sam kaže, šta je da ovdje tvoj, dakle, prijatelj sinašnji kadljivac to, sahivija, jel, koji si Ma, ovaj Bože da kaže, tako i tako, sam pa mi je rekao tu i tu. Moj sam kaže, sada On je tu. Istin ti rekao, a ti je rekao, kada istina se prijata. I ne može se ne malati istinu. Kogod da dođe da kaže istinu, prihat ćemo. Ali ne mora to znači da to treba, osnovu treba slijedati, taj sad treba da... Kod da mi imamo problem što mi gradimo nešto što je kult Vižemo se za insana i kažemo, on je taj, gotovo. I onda dok on posrne, hej, ne vada stahvila, ali kažem, i ono što on promovi su i tako. Dakle, Odviješ istinu, ako se odvije osobu. To je već problem. To je već problem kod ljudi. Zatim, e, Iblis, Allah ga prokleo, je bio protiran i proklet, bio taj da je bio proklet upravo da čega? Od zavisti i oholosti. Nije mogao krenuti putem istine, nije mogao, mogao doći do upute upravo iz toga razloga. Ovo zaholio se. Kad bi bilo da naređen da učini sežu sa melecima, odbio je. Šta je rekao? Ena hajra mi reći e, da gline, kamen ima materije od onoga što je u zemlji i tako da je čovjek sa građan od sve, sve, sve, paprika, paradajz, rodosti, borce, poče, sve, sve od gline. Rude koji su izašli mimo železa, sve iz zemlje. Odakle železo? Sanira. Jevreji nisu primati istinu i nisu jedan puta istine, ne upute, upravo zato su bili šta? Oholi. I što su bili zavisni. Dakle, zavidali su. Kome zavili? Ensarijama. Prije što je Mojsa Allah sve ne došao među njima. Oni su prijatelji Ensarijama, jer nisu prijatelji Ensarijama ili Velinima. Pojaviti se uskoro poslanik koji će mi slijediti, sa kojim ćemo se boriti protiv vas. Kad je se Allah sve došao, oni su ga spoznali, znali da je on, da je on poslanik. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Elladina ahiranu kitabe ja'rifunahu kema ja'rifuna evlanahum onima, dakle onim kojima smo dali knjigu pomenu jevrejima, znali su ga kao što znaju svoje sirote. Abdselam ibn Miškan i Hajej ibn Ahtab. Kad su čuli da Muhammed sada sada dolazi, sad su pojitali I sad se zapali. I gleda. I kaže on njemu, je on svi znakuje da je on on. Onako kako je zapisan u Tevratu. I po obliku, i po ponašanju, i po skrušenosti, i po svim svojstvama je Allah subhanahu wa ta'ala opisao. I po onome kako je Allah opisao šta? Ashave oko njega. Velike metano u teorati, a? To je njihov primjer u teoratu i odimčih u inčiru ahreže šalta'ahu poput biljke koja izdala svoj dadne, je bih bihimu far, da bi njima ne nedigno. Ima, što je kod sve, šta, naši družbu, puku u film, jer se neće nas lijepo. Što? Nije se pojavio među nama. I onda, da, njegov se u razgovor, kaže, ja vam se začinu na prijateljstvu sam živan. Ali Allah, poslanik se, ali se nam želim pogledati. Sofije Binto. Jarane, postao ti je zet, prihvatio ti ne prihvatio. Odvio ti kćerku. Što znači da ga Allah subhanahu wa ta'ala ustigao veći položaj nego što ti da njim mogu. Da ne ne, stoji za sebe. Ali nisu ga prihvatili, iako su spoznali istinu, iako su يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون ali skupina od njih kriju istinu, dakle ti vođe koji su bila istinu, وهم يعلمون, ali su znali, ilm, znanje, bili su ubiđeni da je poslanik sa zelom poslanik. Nije bilo što nepoznat, nije bilo ništa strano, ali nisu ga htjeli prihvatiti zašto? Iz oholosti, iz zavisti zašto je pojavio među ensarijama, dakle među njima zašto nije pojavio među njima. Također Abdullah ibn Ubej ibn Salul odbio je da prihvati ima, odbio je put istine i upute i Ebu Žehlu i svi su odbili put istine i čega? Iz oholosti. Nismo li prihvatiti da Allah poslanih sallallahu sada bude taj koji će recimo njih predstavljati, njima naređivati, da bude njihov vođa, da ih upući i tako da. Da dojim da da se ono treba da bude kursan, između i Hazara, da bude kralj Medine, onaj koji će pravi. Kada Allah poslanik sam došao u jedinu njihova srca, dokinuo kraljestvo tog tipa, nekada budu sluge i robovi, Abdullah ibn Beja i njegove dinastije koja se smo slijedili nakon njega, iako je njegov potomak bio koliko. Dula ibn Abdullah ibn Zaidusom, nego sin Abdullah. Moj sin Abdullah isto bi mene bilo. Moj sin Abdullah. To je primjer čiji Islam bio i za redan Islama. Kad se vraćali s povrda na Huneinu i kad je Abdullah ibn Bej mu se luno rekao Lenja rađane do Medine kada je hođena razum minha na dam, ako se vratimo u Medinu časnim će iz njih istirati na poniženje. Njegov sin Abdullah je stao na medinska vrata i kaže, Boži poslaniče, nije će ući odskole glavu glava, pokušao ući glava kibli. I nije smio ući sve od Allahom sve sa sam rekao, Abdullah, pusti svoj obaza ne plaće. Znači. Allah Žešanu kaže, čast pripada tome Allah, njegovu poslaniku i vjernice. To ono što se pozvao Abdullah ibn Ubej ibn Salman. Ovdje kaže, šta znači put upute koji je krenuo njegov sin, a on je upravo to, negdje kako ste nažnije i ne znam, zavasti. Od prepreka upute jeste vlast. Vlast ili vodstvo ili kraljevstvo ili općenito, što bi mi rekao, stolica, fotelja, je nešto što je zavrlo pojedince u istoriji. Herakl, pravo, svi oni nisu prihvatili šta? Put istine, nisu li pravim putem, upravo zato nisu mogli da se liše islama, odnosno nisu mogli da se liše toga na račun islama. Kad je Musa a.s. predstavio faraon, kad je pokazao sve dokaze, ja sam devet dokaza je faraon vidio, jasno vidio da je Musa istina, da je Allah smatala istina, vidio da on nije Bog. I on je sjeo sa Hamanom i ostalim ministrima. Haman je glavni ministar, premijer vlade faraona. Sjeo je sa njima i posavjetuo se. I pitao li, šta mislite, Kaži, ti si smatrao sebe Bogom i da si obožavao da će postati rob, robom volje požašne prirode drugog. Njima je palo u ušta želja za vodstvo, ali izabrao vodstvo i odio od istine. Iako je bio obećao svaki put je obećao Musao, moli svoje gospodara da otklona nas daću i krvi i žaba. Jer kad god bi došli do vode, kad god kada popi vod, kad god da se okupaju, u se pretvorila u krv. Ja se koji još će da smo krv saspišan, da piješ krv, ružan osjećaj. Žabe su i napadali, nisu mogli vidjeti Dakle, što god otvoriš, bilo bi pozdrav punežava, postaje kune žava. Znate da su i krpi, znate da krpi možda prenese bolešćine, kako bolest, tako zarazne. da su i krpili, iskakali su ljudi, ljeti uništili, sumuša, sve. I svaki put Farao bi pozvao Musa, ali sam to salam, ono, otklonio od nas, ja ću pustiti Izraeličane sa toga. Ne da kada smo da nije muškio, te njegovih obmana i lažnih obećanja. I tom prilikom su rekli, فقال نؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون da ćemo povjerovati dvojici ljudi poput nas, a njihov narod su naši robovi. Pa nam, jel hm? Hvala. Peto. Prepreka upute jeste prepreka sliđenja strasti i želja za imetkom. Veliki broj ehlu kitabija, dakle, sjedinka knjige od jevrijera kršćana, sprečava realističkog imana upravo što na ovakav način iziraju tuđe imetke, iziraju tuđe šta? Tuđe, dakle, tuđe posjede. Također korejšnje bili su spriječeni da određeni strasti slijedi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kad su čuli da Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam zabranio alkohol, rekli su neće da se klonimo alkohola. Pa kad su čuli da Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam zabranio dakle, e, blud, rekli su neće da se klonimo bludu. Pa kad su čuli da Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam zabranio određenu vrstu pjesništa. Rekao, mi se ne možemo lišiti pjesništa. Dakle, džahlijsko pjesništvo, veličanje božanstva, veličanje, dakle, porijekla, ono dakle, džahlijsko veličanje. Kao što je žena, ne znam, spominješ tu, patriotizam i te slične stvari. I što Allahom malo sa sve, upravo je strast. Dakle, to je bila stepen. I danas dan imate to ljudi. Kada ljudi na strasti, kaže, ja krenu islamom, kad znao da ću se dogovoriti, da ću se nije zanimati, pardon, da ćem se zanimati, to što ja volim ženu. Imam Šafija, Imam Šafija, Rahmanullah Tala kaže, to se ću desiti. Kaže, men zena fi gajri bejtihi bi elfi dirhemin, fekad zunije fi bejtihi bi nusfi dirhemin. Ko u tuđoj kući čini blud, za hiljadu srebrenjaka, u njegovoj se kući čini za pola srebrenjaka. I onda Allah, što je isto, sallam, prepoznali novića i da prihvatili islam kao i Boži poslušaj islam, ali pod uslovom da se dozvoli tu. No, ali se sad prešao se sjeta. Kako logiko. Bilo da se čini Bog materom. Materom? Moj moj? A šta kažeš sa sestrom? Sa sestrom glavom A žena? Kućeš sa ženom. Jedan vam se sada trgao po prstima, poučio do i nije želio da Almatala i umro kao veliki zahid, veliki pobožnjak, iako je bio bogata, bogataš, kad su ga po, pokrili po glavi, vidjeli mu se noge, kad se po glavi, vidjeli mu se glava, da sam ime, radi Allahuma. Kada Allah mu sa sredanje je liječio ovu bolištine, čime, koliko? Čovjek voli alkohol, voli pašu da mu solidnih odmah nešto i priča. Kad popiješ čašu rakije, to nam da se u glavu. Sjediš u auto, razbiš auto, sebe oštetiš, naučiš sebi policiju navrat, sud navrat, Ubiješ nekoga na cesti, ubiješ nedužno dijete, ubiješ nedužnu ženu, ubiš nedužnog čovjeka, napraviš veliku štetu, recimo šta je ono, slomio se zlavan kilovu i ono, kada li on sviđa. Dođiš kući, istučeš ženu, prebiješ djecu, razbiješ osu zube, tučeš mater, čupaš mater kosu, u kafance potučeš sa najboljim svojim prijateljima, istujuš i družiš, i povraćaš se po postelji, povraćaš se po kafanji, ne govoriš. To je neke posljedica alkohola veliku. Ali oni, dakle, ne mogu biti, ne možeš sami razvratiti sa takvom borbu. Nije što će vijesti dok ti ne pali kod tebi, misli da se uči kuna, da se uči, ali ismijem, ali evo sam da se uđe kakav bio, ako bi ti da bude rastav. Šesto, pojedince sprečava od upute ljubav prema porodci, bližnjima i plemenu. Pojedinci kažu, ja bih krenuo u pravni put. Međutim, moja mati ne može prihvat da ja imam, da sam ja u namazu, ne može prihvat da ja pustim bradu, <laughs> ne može moja mati prihvat da mi žena pokrivena. Dobro, pa žena moja solidnja, smo opet lodkom. Čim preči hator? Čim preči hator? Allahom ili majčikom? Mati ima svoje, otac mati ima svoje mjesto u svojom. Mati je tri srednija od oca, po pitanju poslušnosti i ljubavi prema Tri privilegije od oca. Ja sam otac, nema problema neki. Ali, ne možeš dati prednost roditeljima na Allah. Jer Allah subhanahu tada te stvorio, pa te obdario, pa te dao podari, podari blagodat. I onda Allah subhanahu hoće da te upravi ti, a ti nećeš upravi. I kažeš, to mi šta, moja familija. Isto kao što su veliki ljudi kršćani odbili, isto kao što se desilo Allahom poslanika sallallahu kada su na Ebu Talib odbio, kada su rekli, e tada vam Abdul Mutalib, ćeš ostaviti Mutaliba, a sam rekao, e, će se kod Allah on je rekao, da ne, umirio, na vjeri, Mutalib. od ono, ljubav prema onima koji ga pozivaju na put. Dakle, kao što su putem, e, pa, pardon, nacionalizam, patriotizam i tome U islamu ne postoji ništa što se zove patriotizam, ne postoji što se zove nacionalizam. Islam poznaje nešto što se zove umet. Islam poznaje nešto što zove umet. I kada je muslimani razmišljaju na takav način, da postoji samo umet, kao cijelina, kao milijarda i šesto miliona muslimana, ja znam da svaki musliman, kada te, da ima nešto u tom srcu kao brat ili kao sestra, ona će biti, dakle, na nivou i malana u taj tajme. A ti ograničava sebe na onoj trokut, ili dolje na dio kada je u jer se ograničava tamo dolje, kada je Adriatika, ono dolje bio ono u ili crveni mjesec, odnosno, e, ono već bijeli mjesec, izgleda na crvenoj zastave, dakle, i sam to ne poznaje. I sam to ne poznaje. Allah poslanik sallallahu alejhi kaže nije od nas onaj ko se poziva na džahilijetski patriotsku ligu. Nije od nas onaj ko se nije se poziva na nacionalizam, nije od nas onaj ko se poziva na dakle, džahilijetske načine i tako da, Nije od nas, zašto na pripada nam? I dok se ti svrstu pod plavu zastavu sa ono što je Europa nametila nekako zvjezdicama na žuti, ha, pečan, što? Ne moram da volim zašto ću ti meni zadati kad ja znam da je za mene jedinstvena parolu, la ovaj la la Mi To ne znam drugu, drugu parolu pod kojom ja se, ja, dakle, živio i morim. Ne postoji. Ali jo, ono kad pisao ne neću, upravo zato da bi se šta ono me krastio. I pogledajte Salman al-Farsija, pogledajte Sohiba Rumija. Salman al-Farsi je bio jedan primjer čovjeka koji se borio za istinu, koji je tražio istinu i ostavio je dakle Persiju, došao kod poslanika sallallahu alaihi sallam, sellem sa hadisom. Sa hadisom. Danas isto tako, naši muslimani lete na zapad za istinom bankovnih čekova i bogatstva. I oni su najveći, ja sam nek tamo bio u Kuvajtu, još sam jednu firmu. Ovaj, možete mi reći, firma telekomunikacije, mobilna telefonija, velika firma, a ja. Parkiram se ja, ovaj, brat, poslanac, Kaže, imam kod nekog Allaha kako je lupa. I ja sam bosanska zastava, ajde, Bosnija, Bosnija ima Da, dolje na oko tablica, sve je bosanski zastava. E, auto da to znači džiža cirkus. Vi pukli u svijetu, su malo, vidite koji je to patriota, mi ide kubo dole, krvarima, ja, ma, nema, evo nas. A oni odu kuvajt, kejdi i pada i i pada i maša, on će doći sutra pukće nekog u okolju, najnoviji moje cijek nasi 150.000 eura a ja ću vozati auto 2000 maraka, što? Zato što je on bio najveći patriota. I on se borio za Bosnu. A Marko neće da za ovu Vi što ti, kakve ti su takvi, takvi danas I njih je 300.000 šta ja znam u Austriji, njih je pola miliona u Americi i on hoće meni da nešto piše o marketingu. Da. Osmo. Od replika upite da neko pomisli kako je sliđenje Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam i ulozak u islam poniženje ili podneštavanje predaka. Spomenuo sam malo prije primjer, a i Allah, dakle, Ebu ta'ala, i Allah subhanahu wa ta'ala govori o takvim ljudima kada im se kako, u kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَوَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا A dakle, kada im se kaže dođite oko onoga što je objavio njegov Allah i dođite poslaniku, ono što je objavio Allah i dođite njegovom poslaniku, on kaže dovoljno je ono što su naš naše oče. I danas dan, evo, svi mi to doživljavamo kad kažeš čovjek, čovjek je način na koje obožavaš Allah, neispravan, ne ispravan, nema ništa protiv, jest, jedan anad, nana, dim je, vjeran, stvarno, evo, volim, ali nisi znaš zašto? Zato što takav način gledati, nije ono što Allah što da se čeva što ne, oni kažu. Ovako sam ja naučio svog oca. I ja ovo ne mijenjam. U to nije ispropast. Kada čovjek stavlja na valku poslanika, kada stavlja u kuram i kada stane poslanika i stavlja ljubav prema ocu, ljubav prema djecu. To je problem. Zašto se nisi pozvao na pradjeda? Jer pradjed je malo žešći. Molim. Molim. Nije bio vangu. U mene je planet bio u islamu, imao bradu, ja ošao na za mene odžijedi ako slika, pijeli se brada, bjelokap se gore kaže svom džijed njegovom, dakle sinu. šta je ovo, kakav ti u babu bio? Kad ti je najviše posjeća na njega, što te posjeća ti imaš daleko u nebava? aha, je tebi. Razumijete? Zašto se nije pozvao na njega? Ili kad vam neko kaže, ja ne mijenjam ono što su me naučile moje oče. Dobro. Ja ne mijenjam ono što sam naučio svoj djede i babi, Avram. Što te naučio? Kazam ti svaki godin ima Sin se ženio u 100 litara alkohola. Kradiš. Imaš dva, tri bankovna računa u kamatnom sistemu. U žami te ne vidimo osim godišnje dva puta. I to ako stigneš na prvi rekat ili na drugi rekat. Na malo sam. Kradiš, lažiš. Znam kao lopa to izredatörüm ti to pori iz para I Još veća lažna Allah subhanahu pa Danas pogledajte suštinsko stanje današnjih. Našim, nemojte daleko ići, pa pogledajte oko sebi kakvi su ljudi. A pa patetičnost, kad prolazite kaj pojedinaca, pričam te on te je, je Allah, gdje tu, jes Allah, da hoće da pokaj kako ja sam on zatvore. Ili ulazi primijetni, ne znam, nađe mjesto. Niko ne naziva selamom, oni ga je su zdravo, kako se drugo kategoriji. Selam Ali! Selam Ali! Što? Da pokaži koliko on nažal, svoj pripadnost islama. mi. Deveti razlog. Ono se sprečava dakle, pojedince, jeste ako je neko prednjačio prije njih na uputi. Kaže, ja neću žamiđu planeta i tako. On plaće, kaže, klanjati, ja da... Neću ja da Kaže, kad sam vidio njega u džabi, ja ga više, subhanallah, ja sam ne volio svaki plus. Kakva je veza tvoja uputa i njegova uputa? Kakva je vezi? Kaže, ona stala u prvi sad. Nije se kad još riješio da tvoj alkohol, još uvijek kad je čudne i natukne na alkohol, ja sam ne stavio, subhanallah, kakav je to? Kakvi tu ima vezi? Ni logike, ni vjere, ni bilo čega. Ali jo, šta? On ne može da podese njega. Ja sjećam u ovom selu također, banalni primjer, ali ljud bolestno. Kad bi džuma, jedan muni u selo i ode u drugu srednja trnova, tamo treba bijeli, jer malo duže. Nedaleko od nas. Ode na džumu. Ja kažem četvrku, če će muni? Kaže, klanjao sve na trnava džumu. Pa što to je, bliže je odreku, ima još dva sata do džume, mi ćemo zasahat, ono što ovdje sata, recimo. Aj, kaj ne podnosi toga i toga. A vela, havna vela, to je da bi put u drugo drugu selo, da postavio, iako je naše selo bilo, narod bi malo više pobožnije, bilo više vidjene pune u to selo, ali on, on ode u sa sada zašto ne ponosi nekva tamo u Dobro je da nisu još jedin šta, prosto većinim planira njegov čin da tamo. Desetu, jesu običaji na koji se čovjek naučio i ne može da ih se riješi. O tom sam malo prije govorio, i ne može da se riješi onoga što je dakle, odavno u njegovom životu ostalo pravo. To jeste da čovjek kaže, ja ne mogu da se riješim jevrejstva ili hršćanstva, jer to je vjera mojih idola, to je vjera mojih očeva, ja sam na njoj odhranjen. I ja shvatam da je Mohamed bio Boži poslanik, ja shvatam ja shvatam, ja sam, meni je to jasno, ti znači ne mogu da slijedim njega iz određenih razloga i oni kažu nisu naši svoje očeve na toj vjeri i mi njihovim koracima slijedimo. Inna uđedna banja ala umetima, inna ala tarim, lene eh, ala tarim uhtedum. Dakle, mi koračamo njihovim dakle, stopama. Za razliku svega toga, suprotno dakle ovim problemima i ovim pretrukama da se krenu putem istine, jeste da čovjek iskreno moli Allah subhanahu wa ta'ala da želi da on to pruča Allah subhanahu wa ta'ala slijedi Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam, da stalno traži traga za lijekom koji su vješti njegov, njegov srce. Mi moramo biti svjesni da, da mi obolio, razumijete obolio. Čovjek posustaje neka popusti iman. Ja. Iz određenih razloga, čovjek bude do nedeljskog iskušenja kad se radi poslova, recimo, šta ja znam, o otvaranje računa na banci, pa odježbi poslu, pa šta ja znam, ponudom se ovako, pa dobra zarada, pa evo dionice, pa jedno Petrova, pa bilo 10 maraka sa 300 maraka dionice, no, na jedan 3 marka jednog Petrova, On je njih misli njena pojma o poslovanju, tam ga neki izdjeli koji su otkupili nego Petrov slušnika za tri noći i on iskupio se, rekao da, da, da, da I kažem, mi su kazala prijelika, sa stotinu šubih. Ili recimo, hoćete kupiti auto, hoćete kupiti auto, e, auto firma onaj, osigurava kasko, ja nemam ništa s tim, ja sam njega kupio za 12.000 eura, ja ga plaćam svaki mjesec po 500 eura i on je kasko osigurao. A kako, ko osigurava kasko? Pa kuća koja je prodala. Pa a vidi, ne možeš ga ti kupiti. Jer očigledno da ti ne to auto. Jer ne može osigurati on moje auto, a ja ga uvozam. Što znači da ugovornu tačku ti si zažmirio koja ti je pasala, koja ti je bila haram da potpišeš, a to jeste da on je sudjeluje u onome što je haram. Dakle, on ga osvijel. Primjer radi. Hoćemo da pravimo ova dvojica firme. Ja musliman, ja musliman. Možda se uči o takvu sa muslimanom. Ne može. Ne može se ući o takvu sa muslimanom. Čarno ne može. Nije dozvoljeno. Jeli, on kaže, ja imam svaki mjesec prihoda da kama toliko, ti imaš toliko, mi će pomiješati se i Otkud znam šta je halal, šta nije halal? Neću. Dakle, stavljaš sam sebi u vatru. Mnogo što. šta. Dakle, čovjek treba se boli, čovjek treba da traži eh, lijep, da je traga za lijekom i normalno, kažem, da ustaje na tom putu i je za pravim putom.